بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول كالمدخل والمقام إلى الآخر Evet İzzi'den 52. dersimize geldik. İsmi zaman, ismi mekan konusunu işlemeye devam ediyoruz. Yalnız dersimize başlamadan önce küçük bir şey hemen söyleyip geçeceğim. Dünkü dersimizde dersin en sonunda yani hemen şu son satırda ve şazzel makburetu vel meşruqatu geçiyor ya. Makbure ve meşruka şazdır. Hilaf-ı kıyas. Hani demiştik şaz üç çeşittir. Hilaf-ı kıyas olan şaz, hilaf-ı istimal olan şaz ve her ikisine hilaf olan şaz. Şimdi bu makbure ve meşruka e, hilafe kıyastır ama hilafe istimal değil. Ben dün dil sürçmesi yanlışına hilafe, hilafe kıyas ve istimal demişim. Hem kıyasa hem istimale muhalif değil. Sadece kıyasa muhalif diyeceğiz. Evet ve mimma şimdiye kadar okuduğumuz sülasi mücerret içindi. Yani sülasi mücerret bir e, fiil ismi zaman, ismi mekan, masdar mimisi nasıl geliyor onu öğrendik. Peki sülasi mezidufihi nasıl olacak? sülasi mecdufi nasıl olacak veya rubai mücerred ve rubai mecdufi. Onlar da var ya sülasi mecdufihi, rubai mücerred, rubai mecdufi. Biz sadece sülasiye mücerredi öğrendik. İşte diyor ve mimma ondan ki zade ala selaseti üçten fazla olan. Yani o fiil ki üçten fazladır. İşte ondan nasıl olur? Ondan ismi ismi mekan nasıl çıkarılacak? Onu de, demek istiyor. Üçten fazla nedir? Ya sülasiye mezidu fihidir, ya rubaiye mücerrettir ya da rubaiye mezidu fihidir. Bu üçünden biridir. Demek ki ve mimma o şeyden ki zade artmış ale selaseti. Üç, üçün üzerine artmış. Yani üçten fazla harfi olan fiil. Nasıl olacak? Ondan nasıldır? Diyor ki ismil mef'uli. O da aynen ismi mef'ul gibidir. Yani onun ismi zaman, ismi mekan, masdari mimisi aynen ismi mef'ul gibidir. Mesela ekreme yukrimu ikramen. Bunun ismi fail mukrimun. İsmi mef'ul nedir? Mukremun. Ha mukremun nasılsa <coughs> ismi zaman yine mukremun. ismi mekan mukremun. Mastar mimi mukremun. Yani mukremun ikram edilmiş manasına geldiği gibi o manada kullanıldığı gibi bir de ayrıca mukremun ikram edecek zaman ikram edecek mekan ikram etmek manasına da geliyor. Ke isimler. Kel mudhali mesela. Edhale yudhilu Mesela dehale yedhulunun ismi zaman ismi mekani medheldi değil mi? Dehale yedhulu. Ama edhale yudhilu dehale girdi. Edhale girdirdi. Onun ismi zaman ismi mekanine mudhal. Mudhal yani ismi mef'ulun tıpkısının aynısı. Vel mukam mesela. Ekveme yukimu. Ekame yukimu ikameten. Kame kalktı, ekame ikame etti. Yani yerine bıraktı, yerine kaldırdı manalarına geliyor. Ekame yukimu ismi mef'ulin mukamun geliyor. Mukamun aslı mukvemun, mukremun gibi. Mukvemun. İşte mukvemun vav harekeli makabli e, şey vav'ın harekesini makabline veriyoruz. Mukavmun oluyor. Vav aslında harekeli. Makabli de şimdi meftuh. Elife kalbediyoruz. Mukamun oluyor. Mukamun hem ismi mef'ul olarak kullanılıyor hem ismi zaman, ismi mekan, mastarı mimi olarak kullanılıyor. <clears throat> evet. Ve iza ne zaman ki kesure şey'u, kesure çok olursa. Kesure, çok oldu. Kesure şey'u, bir şey çok olursa bil mekani, herhangi bir mekanda. Bir buradaki fi, e, buradaki bil mekan yani fil mekan. Bir bazen fi manasında kullanılıyor. İnşallah göreceksiniz nahuda. Evet. Bil mekan yani fil mekan. Bir mekanda herhangi bir şey çok olursa kıyla fihi mef'aletun. Kıyla denilir fihi o mekan hakkında mef'aletun. Mef'aletun vezni söylenir. Hani ismi mekan ya. Mef'ali ismi mekan ya. Tay tenis getirilir mef'aletun olur. Bil fethi fetha ile mef'aletun. Bakın dikkat edin. Mine sülasi mücerredi tabi. Sülasi mücerredden böyle. Feyukalu denilir mesela. Örnekte daha iyi anlayacaksınız. Feyukalu denilir lehu ona ardun mesba'atun. Sebu' kelimesi sebu' var ya. Sebu' yırtıcı hayvan demek. Yırtıcı, vahşi hayvan demek. Mesela arslan, kaplan, e, çita, pars bunlar mesela. Yırtıcı hayvanlar, vahşi hayvanlar, kurt. Sebu' bu manaya geliyor. Mesba'atun bakın. Ardun mesba'atun. Yırtıcı hayvanı çok olan yer. Mesela bir yerde diyelim ki yırtıcı hayvan çoksa oraya ne diyoruz? Erdun mesba'atun. Bak mef'aletun vezninde. Dikkat edin. Dedi ya bir şey bir şey yerde çoksa mef'aletun şeklinde ifade edilir. Mesba'atun. Sebu' çok olan yer. Yani yırtıcı hayvan çok olduğu yer. Esed nedir? Aslan. Esed. Hazreti Ali için kerramallahu vecehu diyor ya Esedullahil galib. Allah'ın arslanı. Esed. Bir yerde esed arslan çoksa ne denir? Me'sedetün. Mef'aletün mezinde bakın. Erdun me'sedetün. Arslanın bol olduğu yer. Me'sedetün. Zib. Zib kurt demektir. Zibün. Ne diyoruz? Mez'ebetün. Zib kurt. Mez'ebetün. Kurdun çok olduğu yer. Mebtahetün. Bittih. Bakın bittih. Betehedir ya kökü. Bittih e, kavun karpuza denilir. Arapçada bittih <coughs> her ikisine yani hem kavuna hem karpuza bittih diyorlar. Özellikle e, ayrıştırmak için de bittihe asfar e, kavuna asfar yani sarı. Sarı bittih denildiği zaman kavun, e, bittihe ahmer denildiği zaman da karpuz kastediliyor. Evet, bittihun mebtahatun. Bakın kavun karpuzun çok olduğu yere veya kavun karpuz tarlasına ne diyorlar? Mebtahatun. Mef'aletun vezinde. Mebtahatun. Ve meksaetun. Mekfeetun. S harfidir. F anlamayın. Ben S harfini, üç noktalı S harfi var ya. Peltek okuyorum bazen. F falan anlıyorsunuz. Meksaetun. E, kissaun. E, Var ya salatalık diyorlar. Hiyar diyorlar. Veya acır. Acur var ya acur ona veya hıyara kıssa deniliyor. İşte meksaetün hıyar tarlası veya hıyarın çok olduğu yer. Şimdi ismi zaman, ismi mekan tamam. Bitti. Ve emma ismül aleti. Ama ismi alete gelince, ismi aleti okuyacağız şimdi. Evet. Şimdi ismi alet hatırlayın. Emsileden ne olarak geçmişti. Minsarun. Mif'al sigasında değil mi? Mif'al. Şimdi ismi alet sadece mif'al sigasında gelmez. Mif'al geldiği gibi mif'al sigasında da gelir. Mif'al. Bazıları mif'al sigasında. Bazıları da mif'aletün. Bakın mif'aletün sadece mif'al değil yani. Biz tabi emsilede sadece mif'al öğrendik. Yani minsar. Minsarın ismi alet manası yardım eder, etme aleti. Yardım edecek alet. Ve emma ismül aleti. ismi alete gelince ve huve o yani alet. Buradaki ve huve bakın alete raci'tir. Yani ismi alet değil. Önce aleti bize tarifi. Alet nedir? Önce aletin ne olduğunu öğrenelim. Ondan sonra zaten ismi alet. Aletin ismi. Alet nedir peki? Ve huve o yani alet ma öyle bir şeydir ki yualicu. Şimdi yualicu kelimesi alece yualicu faale yufailu babıdır. Hani ilaç diyoruz ya ilaç. İşte ilaç ilaçtan geliyor. ilaç. İlaç yani bildiğimiz ilaç. Hastaya veriliyor ya ilaç. Alece tedavi etti manasında kullanılıyor. Yualicu tedavi eder. Şimdi tedavinin manası geniştir da, Alece yualicu yani sadece hastayı tedavi etmek manasında kullanılmıyor. Sadece hastayı tedavi etmek e, manasında kullanılıyor. Mesela diyelim ki bir bir şey yapacaksınız. Bir e, çivi çakacaksınız. Bir çivi bir duvara çakacaksınız. O çivi çakma işi mualecedir. Yani Arapça ona da mualece. Yani siz o işi yapıyorsunuz ya. O işi düzeltiyorsunuz ya bir nevi nasıl hastayı tedavi etmek, hastayı düzeltmektir. Hastayı e, düzgün konuma, istediğin konuma getirmektir. E, herhangi bir şeyi de bir e, düzeltmeye mualece deniliyor. Mesela diyelim bir e, çubuk var elinizde. O çubuk eğri büğrü onu düzeltmeniz lazım. Bıçakla onu düzeltiyorsunuz. İşte bu bir mualecedir aynı zamanda. Yani bir nevi o çubuğun tedavisi budur. Yani böyle anlayın. Yani o çubuğu tedavi ediyorsunuz. İşte yualicu yani tedavi eder. Tedavi eder derken illa canlı bir hastayı tedavi etmek manasına değil. Herhangi bir eşyayı, herhangi bir nesneyi düzeltmek, düzgün hale getirmek. Onu e, yapmak istediğin şekle getirmeye çalışmak. O uğraş. O uğraşa işte mualece deniliyor. Ha yualicu. Şimdi alet nedir? Ve huve alet. Ma öyle bir şeydir ki yualicu yapıyor, düzeltiyor, tedavi ediyor. Bihi onunla yani o aletle el failu fail yapıyor el mef'ule. Fail kendi mef'ulünü tedavi ediyor. Onunla tedavi ediyor. Dikkat edin. Onunla tedavi. Düşünün bir hasta. Siz doktorsunuz. Siz failsiniz. Doktor. Hastanız da mef'ul. Elinizde bir alet var. O aletle hastayı tedavi ediyorsunuz elinizde bir şey var onunla hastayı tedavi işte o alettir. Veya bir malzemeniz var elinizde bir kutu var bozulmuş kapağı bozulmuş onun kapağını tornavidayla düzeltmeye çalış. İşte siz failsiniz. O kutu mef'uldür. Yaptığınız işte mualecedir. Yani bir nevi tedavidir diyelim. Buradaki mualece geniş manadadır. Sadece hasta tedavisi manasında değil. Demek ki alet nedir? Ve huve alet ma öyle bir şeydir ki yualicu yapar. Kast yapmayı kasteder, düzeltmeye çalışır. Bihi onunla o aletle el failu fail el mef'ule mef'ulü. Fail mef'ulü yapmaya, istediği şekle sokmaya çalıştığı ve kullandığı şeye alet diyoruz. Evet. Niye? Li vusulil eseri ileyhi. İstediği eserin ona ulaşması için. Li için vusul ulaşması. Eser, eser, eserin ulaşması ileyhi o mef'ule. İleyhi buhi mef'ule raci. Yani fail istediği eseri mef'ulde meydana getirebilmek için kullandığı nesneye alet diyoruz. Zaten alet Türkçe'de kullanıldığı için biliyorsunuz. Ben gaye ibareyi anlayasınız diye açıklıyorum. Yoksa aletin ne olduğunu zaten anlatmanın e, Türkçe'de kullandığı için Türkçe'de alet alet. Her türlü alete alet diyoruz. Gaye ibareyi anlayasınız. İbare inşallah anlaşıldı. Ve huve alet ma öyle bir şeydir ki yualicu bihil failu el mef'ule. Fail mef'ulü mualece ediyor onunla. Fail mef'ule yöneliyor onunla. Fail mef'ulde uğraşıyor. Mef'ulde tasarruf ediyor. Mef'ulde işlem yapıyor. Ha. Onunla fail mef'ulde işlem yapıyor. Olumlu işlem, mualece İşlem yapıyor ki niye? Li vusulil eseri. Eserin ulaşması, vasıl olması için ileyhi ona yani mef'ule. Mef'ule eserin istediği eserin mef'ulde meydana gelebilmesi için istediği eserin istediği tesirin mef'ulde oluşması için failin kullandığı şeye kullandığı nesneye alet denilir. İşte ismi alet fiil yaptığın fiil neyse o fiilden türetilip o alete veriliyor isim. İsmi alet işte aletin ismi. Fe netice yeci'u gelir ala misali mihlebin mihleb vezninde gelir. Ala misali mihleb. Minsar zaten e, emsilede gördük. Mif'al sigasında yani. Mif'al. Mef'al değil bakın. Mef'al ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi. Mif'al ise mimin kesresiyle. Mif'al ismi alet. Manası yardım edecek. Yani fiil neyse artık. Katele öldürdü. Miktel öldürme aleti. Darabe dövdü. Midreb dövme aleti. Bakın hal halabe tabi tam hata halabe miydi halibe miydi sağmak süt sağmak zaten halib süt mihleb ise süt sağma aleti süt sağma aleti <clears throat> tabi eskiden mesela hangi kabın içine süt sağılıyorduysa ona mihleb deniliyordu eskiden süt sağma aleti hakiki alet yoktu ama şimdi o da icat edilmiş ben şahsen televizyonda gördüm e, ineklerin memelerine böyle küçük borular şeklinde o aletleri takıyorlar. İçinde hortum gibi e, arkasına hortum gibi böyle bir şey var. Ve o ineğin memesinden veya o hayvanın memesinden o alet sütü çekiyor. Otomatik olarak o sütü sağıyor. İşte ona biz şimdi mihleb diyebiliriz. Zaten o aslında bu ismi hak ediyor. Eskiden böyle bir şey olmadığı için süt kabına mihleb diyor. Yani sütün sağıldığı kaba süt sağmada kullanılan kaba mihleb diyorlardı. Ve miksahatun. Mihlep mif'al sigası dedik ya mif'al var bir de mif'aletun sigası da var. Bazıları da mif'aletun sigasında geliyor ismi alet. Mesela kesaha yeksahu kesaha süpürdü. Kesaha süpürdü. Yeksahu süpürür. Miksahatun süpürge. Süpürme aleti. Miksahatun süpürge. Ha bir de demiştik mif'al vezni var değil mi? Mif'al vezni var demiştik. Mif'al, mif'ale, mif'al. Bakın fetaha açtı. Yeftahu açar. Miftahun açma aleti. Miftah diyoruz ya. Türkçede de miftah kullanılıyor. Evet, miftah açma aleti. Ve misfatun. Bu da safeve kökünden geliyor. Safeve tabi safa yasfu nakıs-ı vavidir. Kökü safevedir. Safi oldu. Ee, e, şey Türkçe bir kelime daha kullanıyor. Arı duru oldu yani arı duru oldu. Safi oldu yani. Evet. Safi oldu, arı oldu, duru oldu manasına. Safa, yasfu, misfevetün. Bakın misfevetün, mif'aletün sigasındadır. Misfevetün. Tabi misfevetün oluyor misfatün. Arındırma aleti. Süzgeç mesela. Süzgece misfat diyorlar Arapçada. Niye? Çünkü süzüyor. Bir şey süzüyor ya. Ona bir şeyi arındırıyorsunuz ya süzüyorsunuz. Süzgece misfat diyorlar. Veya şimdi diyelim su arıtma cihazları çıkmış. Onlara ne diyebiliriz? Misfat. Değil mi? Onlara misfat diyebiliriz. Aklımızı kullansak, düşünsek. Misfat, su arındırma veya misfatül ma deriz mesela. Su arındırma aleti. Su süzme aleti. Evet, misfatun misfavetündür aslında. Ve kalu mirkatun Araplar mirkatun diyorlar ala hazihi. Bunun üzerine ismi alet olma üzerine mirkatun diyor. Rakeye yükseldi manasında. Hani terakki diyorlar falan kes terakki etmiş yani yükselmiş. İlerlemiş, yükselmiş manasında. Raka yerki. Rama yermi gibi. Rakaya yerkiyu. Terakki zaten aynı raka kökünden geliyor. <clears throat> Şimdi bunun ismi aleti ne olur? Mirkayetun olur değil mi? Mirkayetun mif'aletun vezninde. Ha mirkayetun ya harekeli makabli meftu elife çeviriyoruz mirkatun oluyor. Nasıl misfatun da misfavetun oluyor misfatun bu da oluyor mirkatun. Şimdi mirkatun yükselme aleti. Yükselme aleti nedir? Nerdiven. Hani merdiveni bir yere dayayıp onunla Çıkıyorsunuz ya dama çıkıyorsunuz mesela. İşte Araplar ona mirkat diyorlar. Şimdi ve kalu Araplar demişler mirkat. Neye demişler? Ala hazihi. Bunun üzerine yani bu ismi alet itibariyle. ismi alet kastıyla mirkatun diyorlar. Şimdi bunu niçin söylüyor İzzi? Yani Musanif bunu niçin söylüyor? Şundan söylüyor. Bazı Araplar merdivene mirkat diyorlar. Bazıları da merkat diyorlar. Bakın bazıları mirkat diyorlar, bazıları da merkat diyorlar. Peki niye böyle? Niye bazıları mirkat diyorlar, bazıları merkat diyorlar? Demek istiyor ki mirkat diyenler ismi alet veznini kullanıyor. Çünkü mif'aletun vezni ya, ismi alet vezni. Merkat diyenler merkayetun vezni, mef'aletun bakın. İsmi zaman, ismi mekan. <clears throat> Onlar ismi mekan veznini kullanıyorlar. İsmi mekan yani merkat derken yine merdivene merkat diyorlar. Ama neyi kastediyor? Yükselme mekanı. Yükselme yeri. Bakın dikkat edin. Mirkat diyenler ismi alet kastediyorlar. Onu alet yerine koyup merdiveni alet kabul edip mirkat diyorlar. Merkat diyenler de alet değil de onu bir nevi bir mekan, bir yer olarak düşünüp merkat diyorlar. Yani yükselme yeri. Yani yükselişe insanın geçtiği mekan. İnsanın yükseldiği mekan. Ne kadar dakik görüyor musun? Arapça. Yani mirkatta diyen doğru, merkatta diyen doğru. Ama mirkat diyen alet kabul ediyor onu. Alet olarak mirkat diyor. Merkat diyen de onu mekan kabul ediyor. Mekan ismi olarak diyor. Ha mesela ben kendi kendime düşünüyorum. Diyorum insan aslında dakik olsa seyar merdivenlere mirkat demek daha hoş olur. Seyar merdiven. Oradan alıyorsun oraya götürüyorsun oradan oraya. O dama çıkıyorsun o yükseltiye çıkıyorsun falan. Ona mirkat demek sabit betondan hani veya taştan yapılmış sabit merdivenlere de merkat demek daha hoş. Bu kendim kendi fikrim yani. Yani Arapça böyle dakik bir dil. Böyle ince bir dil. Böyle en ufak bir farklılığı göz önüne alabileceğin bir dil. Mesela e, diyelim ki e, bir adama diyorsun ki ben mirkat ile dama çıktım. Adam anlasın ki sen seyar merdivenle çıktın. Yani sabit bir merdiven değil. Ama desen ki ben merkat ile çıktım merkat yani sabit merdiven. İşte bu incelikleri de göz önünde bulundurup Arapçayı kullanmak çok daha güzeldir. Zaten Kur'an, hadis böyle inceliklerle doludur. En ufak bir farklılık fark, mana farkına sebep oluyor. <clears throat> İşte diyor ve kalu Araplar dediler mirkatun ala hazihi. Bunun üzerine yani ismi alet olma üzerine mirkat dediler. Ve men onlar ki o kimse ki fetehal mime merkat diyor. Mimi fethali yapıyor. Merkat diyor eradel mekane. Onlar da ismi mekanı irade ediyorlar. Mekan ismini yani mekanı irade edip merkat diyorlar. Bu da tamam. Ve şezze şazdır mudhunun ve mus'utun ve mudukkun ve munhulun ve mukhuletun ve muhrudetun madmumetel mimi vel ayni. Mim de dammeli, aynül feil de dammeli. Mesela biz ismi alet ne öğrendik? Mif'al veya mif'aletun veya mif'alun. Bu üç vezin. Ama bazıları mesela müf'ül vezninde gelmiş. Müf'ül, mudhun mesela. Dühnün yağ demektir. Dühün. Arapça dühün yağa denilir. Mudhun yağ tulumu. Yağ şişesi veya yağdan. Yağdan yani yağ kabı. Yağın konulduğu kap. Mudhun. Veya yağ tulumu. Şimdi normalde midhen olması lazım değil mi? Mif'al. Ama müdhün gelmiş. Şazdır işte. Ve şezze şazdır. Yani kıyasa aykırıdır. Kaideye aykırı ama istimala aykırı değil. Araplar böyle kullanıyor. Müdhün diyor. Ve mus'ud. Şimdi sa'ate yes'atu burna ilaç çektirdi. Sa'ate yes'atu. Enfiye var ya enfiye. Hani buruna bırakılan enfiye diyorlar. Bazıları tütünden böyle yapıyor. Güzel koku, esans falan şey yapıyor. Enfiye böyle buruna çekiyorlar. İşte onun da ismi buradan geliyor. Mus'ud da onun bırakıldığı kaba deniliyor. O kab Mus'ud. Enfiye kabı işte. Şimdi Mus'ud mis'at olması gerekirken mus'ud olmuş. Bu da şahs. Ve mudukkun. Mudukkun da mudkukundur. Muf'ul mudkukun ama mudaaf olduğu için mudukkun yapıyoruz birinci kafın damesini makamına vereceğim. Mudukun oluyor. E, idgam yapıyoruz. Mudukun oluyor. Medde gibi yani. Şimdi bu dakka kökünden geliyor. dakka ufaldı, inceldi. dakka Bakın dakka inceldi, ufaldı manalarına geliyor. dakka Mudukun ise inceltme, ufaltma aleti. Yani bu e, mesela <clears throat> Türkçe havan diyorlar herhalde. Mesela bir diyelim e, bir toz var elinize bir toz ama onu da daha da inceltmek istiyorsunuz. Daha da böyle şey yapmak istiyorsunuz. Onu dövdüğünüz alete mesela diyelim nohut. Nohutu böyle ince dövüp inceltmek, toz haline getirmek istiyorsunuz. Havanda dövüyorsunuz. İşte ona muduk diyorlar. Mudukkun. Bu da şazdır vezni. Ve munhulun munhul ise bu e, elek var ya elek. Elek. Munhul ona da elek. Mesela eleği alıp onu eliyorsunuz veya kum kumu eliyorsunuz. İşte eleye munhul deniliyor. Ve mukhuletun kuhul sürmeye denilir. Sürme göze çekilen sürme var ya ona kuhul denilir. Mukhuletun de e, sürmedanlık. Sürmedan yani. Yani sürmenin bırakıldığı e, kap. Mukhule ve muhrudetun hurdun ise hurd. Hurd kelimesi e, çöven kökü diyorlar herhalde çöven kökü böyle e, sabun eskiler sabun niyetine onu kullanıyorlarmış. Böyle küle benzer küle benzer toz şeklinde onunla yani bir nevi tursil tursil. Şimdiki tursil var ya deterjan, toz deterjan. Bir nevi şimdiki toz deterjan yerine kullanılıyormuş. Çöven kökü diyorlar herhalde Türkçe ona. Hurt. Arapça hurttur onun ismi. Muhrudetün işte onun bırakıldığı yer. Yani şimdi nasıl deterjan kabı var. O zaman da muhrude vardı. Yani o zamanın deterjanı, doğal deterjanın bırakıldığı kaba Araplar muhrudetün diyorlar. Bu da şaz Yani bunlar hepsi madmumetel mimi vel ayni. Mim ve aynül fiil, baştaki mim ve aynül fiil dammeli gelmiş. Bunlar şazdırlar. Ve ca'e midakkun ve midakkatun. Mudukkun şaz olarak gelmiş ya. Aynı zamanda Araplar bunu kıyasa uygun da kullanmışlar. Midakkun ve midakkatun olarak da kullanmışlar. Zaten midakkun ve midakkatun e, kıyasa uygundur. Evet. Alel kıyası zaten diyor. Ve ca'e midakkun ve midakkatun. Ca'e yani gelmiş. Öyle de kullanılmış. Midakkun ve midakkatun olarak alel kıyası kıyas üzerine kıyasa uygun, kaideye uygun olarak da kullanılmış. Bugünkü dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. Ve mimma zade ala selaseti ke ismi ve mimma zade ala selaseti ke ismil mef'uli. Kel mudhali vel mukami. Ve iza kasura şey'u bil mekani qila fihi mef'aletun bil fethi. من الثلاثي المجرد فيقال له أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة ومبطخة ومقثأة وأما اسم الآلة وهو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه فيجيء على مثال محلب ومكسحة ومفتاح ومصفاة وقالوا مرقاة على هذه ومن فتح الميم أراد المكانه وشز مدهن ومسعة ومدق ومنخل ومكحلة ومحرودة مضمومة الميم والعين وجاء مدق ومدقة على القياس